أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga da nas on počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo blagodat spoznati samo zato što je više nemamo uzas. Salavat i salam njegovom poslaniku i mileniku Muhammedu, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, vrlim i plemenitim ashabima, i neka je mir i spas na sve one koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodaru naš pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo. A pokaži nam laž i sačuvaj nas od toga da u svojim životima laž slijedimo. Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas počastiš na oba svijeta i proživiš u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi Draga braćo i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jer je ulema kazala ehlul hadithi ehlun nebiji wa illam jashabu nefsehu fe enfasehu kad sahibu oni koji se druže sa hadisom Rasulullaha oni su njegova porodica nisu se sa njim lično družili ali sa dahom Rasulullaha se druži Svaki put kada je nešto od ovih riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam ušlo u ono što mi zovemo vrijeme i prostor, svaki put je Rasulullah sallallahu alaihi ostavio svoj da, svome umetu kao pečat poslanika i dao nam smjernicu na koji način da se ponaša. Ovaj, ova izreka učeni dovoljno nam govori koliko je bitno da u našim životima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaista bude nešto ne samo što učimo, nego što nastojimo maksimalno primijeniti u svim situacijama i kada ufatimo sami sebi, a to se neće rijetko desiti, da smo od tog obrazca, od tog modela, od tog stila ponašanja, da smo se udalili, da sami sebe ukorimo. Da kažemo, Kenane, ne bi tako Resulullah postupio i vrati se korak nazad. I kažeš, ja stak firullah i vrati se onome što znaš da je praksa Muhammeda sallallahu alaihi Jedan od principa građenja u ljudskim zajednicama jeste da oni koji žele da grade moraju početi od onoga što postoje prije njih. Jedan od problema danas umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam jeste što mi nekako želimo sve da poravnamo pa da mi na novo krenemo. Da krenemo od nule, jel? Ako to tako budemo radili, zaista, zaista nećemo moći dodati kvaliteti života vjernika i vjernica. Ništa. Zašto? Zato što su i prije nas mnogi gradili. Evo alhamdulillah neko sagradi ovaj mešće. Jel tako? Pa alhamdulillah nekoga Allah počastio da u najtežim vremenima sačuva da ovaj mešće ostane, ostane Da ne bude birtija, da ne bude, da ne bude stambeni objekat ovdje. Pa neko iza rata kad je ovaj mešće bio propao i krov trebalo promijeniti. Neko dao novac pa se promijenio krov, pa se promijenile instalacije. Pa, jel? I sad mi dođemo, kažemo od nas počini. Kakav je to? Jel to stil Resulullaha sallallahu alaihi Ali dobro, šta nam je argument? Ovo je tvoja priča, Kenane. Šta nam je argument? Hadis Resulullaha nam je argument. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ma bu'istu li makarim al Došao sam šta? Da novi, nove, nove moralne zakone, da ne ne. Došao sam da upotpunim. Znači već postoje, kaže da upotpunim plemente ljudske čude. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam dolazi na kraju te plejade velikana koji se zovu poslanici da upotpuni ono što su oni započeli. A mi danas kažemo neka ajmo mi to sad fino sve srušiti pa ćemo mi na Novograd. Taman dogovorimo se da srušimo, sve smo poravnali, onda se raziđemo ko će prvi prvu ciglu staviti. I ostane srušeno. Jedan, zbog čega ovo govorim? Govorim zbog one naše prakse. Naša praksa je na početku našeg druženja da proučimo Fatihu ili da se sjetimo dovom imama Buhari čiju hadijsku zbirku čitamo Ridan Lillahi al fatih Došli smo do 24. poglavlja i 160. hadisa u sahihu imama Buharije. Allah mu dragi lijepi džene dao. Znači, prošli put oni koji su bili sa nama znaju da smo govorili kako je Resulullah sallallahu znao abdestiti po jedan put. Jedan put opere lica, jedan put opere ruke, jedan put opere noge. Znači po jedan put. Pa nam u Buhari također poglavlje Resulullah je uzao abdest perući dijelove tijela i po dva puta. I završili smo sa hadisom Resulullah sallallahu koji nam prenosi Hazreti Osman radijallahu anhu. I uvijek je kada pogledate hadise koje nam prenose pojedine ashabi, zaista se može napraviti ozbiljna, ozbiljna studija. Meni niko od vas ne mora kazati čak ni koja su njegova uvjerenja, koja, koje su njegove... Nek mi kaže koju je knjigu u zadnjih mjesec dana pročitao. To je on. Nek mi kaže ono slobodnog vremena, mimo posla, mimo zaposlenja, jel mimo studija, gdje je proveo, to je on. Hazreti Osman radijallahu anhu da ništa ne znam o njemu. Samo jedan hadis resulullaha sallallahu Ulazi kod Božije poslanika Hazreti Osman Resulullahu dio koljena bio otkriven. Resulullah pokriva taj dio koljena. Sallallahu. Pita ga njegova Hanuma zašto je to učinio. Kaže, zar da se ne stidim onoga koga se melek stidi. Zamisli koja je to deređa? Da te se oni koji laja suna Allahe ma emerahum, jel? Kako hapsi? Koji nikada neposlušni Allahu nisu. Nikada. Oni nemaju razuma i strasti ko što imamo mi. La suna Allahe ma emerahum. Oni Allahu nikada nisu neposlušni. Ti koji Allahu nikada nisu neposlušni. Se to, tog insana stidi. Da ništa ne znaš o njemu. Radi Allahu Da ništa drugo ne znaš o njemu kejfe la estahi minmen testahi minhul Kako da se ne stidim od onoga od koga se stide meleki. Kako je preselio Hazreti Osman? Ubili su ga oni koji kažu da su muslimani. I ubili su ga nad Musafom, nad Kur'anom su ga ubili. Šta znači neznanje? Šta znači kad nisi odgojen odgojem Resulullaha, onaj kojeg je Resulullah za dvije kćerke svoje, jedna pa je preselila, pa drugu je oženio, dva puta zet Resulullaha bio, halifa svih muslimana, upadaju mu u kuću i nad Musafom, dok je učio riječi Allaha Đelešanu, fesejek fikehumullah, Allah će se za njih pobrinuti, ne boj se ti. Dok je učio taj ajd, Hazreti Osmana su sabljama isjekli. Čuvajte se neznanje Neznanje ti ubije i Dunjalu kjahiret I njegovu Hanumu su također ranili, dva prsta su joj desne ruke ocijek, dok je branila svoga, svoga muža. To je Hazreti Osman. To je onaj velikan koji nam je prednio ovaj hadis. Da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam abdestio i ono što je sunnet mi to poznajemo, po tri puta je prao ruke, oprao lica, jel tako? I tri puta oprao noge. I Hazreti Osman radijallahu anhu nam prenosi nam prenosi taj hadis. Prije nego što prijeđemo na sljedeći hadis koji je gotovo identičan ovom je hadisu, samo jedna mala napomena. Pogledajte kako Hazreti Osman odgaja. Mi svi treba da učimo iz metoda koje su ti ljudi imali. Hazreti Osman Allah onu zove da mu se donese voda. Donijela se voda, gledaju ti mladići koji su tu okupljeni, gledaju kako je Hazreti Osman abdestio. Kada je završio sa abdestom, kaže Ovako sam vidio Resulullaha sallallahu alaihi sallam I onda kaže koji je hadis Resulullah rekao. Onaj ko bude menta odda e nahve vudu i hada, onaj ko uzme abdest kao što sam ja sada uzeo, kaže Resulullah. Pa je Hazreti Osman šta uradio? Prenio isto onako kako je Resulullah abdesti. Mi volimo, to sam vam govorio, mi volimo, to je sastavni dio našeg imana, da volimo sve pejgambere. Nešta više, da volimo sve čestite ljudi. Evo mi volimo Isa pejgambera, ali i mi volimo Musa pejgamber, ali mi ne znamo na koji način su oni pripremali za namaz. Kako su klanjali? Jedini Božji poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wasallam do u detalje, znamo kaže Hazreti Osman ovako sam vidio Božije poslanika Muhammeda da se abdesti i onda je rekao, onaj ko se abdesti onako kako sam se ja sada abdestio pa kaže klanja dva rekiata la juhadisu fihima nefsehu a da pritom je ono sam ne odluta, ne odlutaju mu misli, ne raz, doslovno znači ne razgovara sa samim sobom, nego on je u tom trenutku pred gospodarom. Treba biti skrušen, treba razmišljati o onome što jeste nama. Kaže, gufira lahu ma taqaddama min sve ono grijeha što je taj, što je ta osoba učinila, Allah dragi će oprostiti. Ovo nije, ovo je vrlo, vrlo bitan aspekt našega života svaki put kada abdestiš, nastoj da barem dva rekeata klanjaš. Nemoj misliti, Allah dragi je dao takvo, takvo je naše vrijeme, vjerujte. Sve je više mladih ljudi koji pre, onaj, preseli na ahire. Mi ne znamo, hoću li ja dočekat one godine kada ću biti slobodan, kad neću imati obaveza na poslu, kad neću imati obaveza oko porodice. Ne znamo hoću li dočekat 60 da mi se poženije sinovi poudaju kćerke, pa da onda kažem, ja e, sad ja mogu i badet, sad ja mogu biti redovan. I kazao sam vam, ono o čemu zaista treba strijemiti svako onaj ko se odgaja. Odgaja se u mešćinima. Svako onaj ko se odgaja u mešćinima treba strijemiti ono izrec kad se ono Alma pitala. Da ti dođe melek smrti i kaže sutra ideš na hire. Šta bi uradio? Kad tako mi Allaha ne bi ni jedno jedino djelo dodao. Ni jedno jedino djelo ne. Ono što inače radim, to bi uradio. Šta? Ustao sam na saba, Allah me počastio, alhamdulillah. Hoću klanjati duha, ja redovno dva rekata pronađem vreme, klanjam duha namaz. Podne nama, ako mogu u džematu, klanjam u džematu. Ako ne mogu, šta ujutro od Kur'ana učim? Sahifu, sahifu. Nek me Allah uzme na tome da me poživio hiljadu godina. Ja bi svaki dan učio sahifu. Da me poživio sto hiljada godina. Ja bi svaki dan učio sahifu. I ovo što sam, rekao, hoćemo da to postane sastavni dio mog karaktera sastavni dio mog karaktera je da gledam ljude drugačije nego što ih gledaju danas. Ne gledam ljude kroz novac, može biti najmučniji čovjek. Meni je onaj čovjek koji je najsiromašniji jednako vrijedan koliko je. Zašto? Jedan i drugi su Boži robovi. Ni od ovoga se nešto nadam, ni od ovoga nešto ne zazirim. Vrlo bitna stvar. Ovo Hazreti Osmanovo. Zašto sam spomenuo metodu? Hazreti Osman je mogao okrenuti stvar. Pa prvo reći onaj ko bude abdestio pa klanjao dva ata u kojima će biti pribrani, skrušen. Allah će mu oprostiti sve grijehe. I onda abdestiti, jel da? I pokazati im to. Ne, ne, ne. On prvo abdesti. Danas sam slušao jednog velikog alima. Allah, dragi, da mi svako dobro. Ona izreka koju često spominje. Kaže, hal, stanje, duhovno stanje jednoga čovjeka. Može nekada odgojiti hiljadu ljudi. Hiljadu ljudi kada govore jednom čovjeku možda ga neće promijeniti. Pazite. I zbog toga Rasulullah sallallahu alaihi sallam zbog čega je bio najveći čovjek? Odabran. Gospodar ga je odabrao. Boži je poslanik. Ali on je kao Boži poslanik uvijek bio na vrhu, na vrhuncu onoga što je od drugih tražio da radi. A nije to lako. Pazi, kada govoriš ljudima treba dijeliti, tuđu ljudi pa kažu hajde dijeli. Pa ti imaš 50 maraka u džepu, ostalo ti do kraja mjeseca, gledaš da, da spojiš kraj s krajem, kaže ti, ja bav za zaglavio ti da i onda ganjaš na fak. Osloniš se na Allah. Moraš. Kažu ashabi, kada bi se rat razbuktao i bitka, iza koga smo se zaklanjali? Hazreti Alija, najodvažniji od ashaba, kaže, kada bi se razbuktao rat, mi bi se, kaže, zaklanjali za Muhammeda sallallahu Znalo se desiti da pored Medine se čuje neki glas, Resulullah sallallahu i ashabi istrče. Dok bi ashabi istrčali, Resulullah se već vraća na neosedlanom konju sa sabljom prebačenom preko ramena. Nije stigao ni za veze. Prebačio sablju preko ramena, izletio onome u čemu je bio i kaže ne bojte se, ne bojte se sve u Istinski, istinski veliki ljudi su imali srca, a mali ljudi su imali tijelo. Jer ti lako možeš nekoga porobiti ili dovesti u situaciju da radi za te. Mohamed Ali Salam je pridobio ljudska srca I ljudi su sa zadovoljstvom činili dobro koje njih je on upućivao. Hadis koji ćemo ako da danas pročitati je 160. hadis. Isto je isto je istog je otprilike sadržaja kao i prošli s tim što ima jedna bitna, jedna bitna napomena na kraju kod koje ćemo se ako da zaustaviti. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان od Ibrahima se prenosi da je Salih ibn Kaysan rekao قال ابن شهاب od ibn Šihaba Walakin Urvata يحدث an Humran. A urve je govorio, prenosio od Humrana. Falema te je Usmanu kale. Kada je Hazreti Osman uzeo abdest, rekao je Ela u hadithu kum hadisan. Hoćete li da vam prenesem jedan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Leula ajetun ma hadethu kumu. Da nije jednoga ajeta, ja vam zaista taj hadis ne bi prenio. Znači isti je. سمعت النبي صلى الله alaihi wasallam يقول čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kada je rekao la yatawadda'u rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli salata illa gufira lahu ma bejnehu wa bejne salati hatta yusallijaha neće čovjek abdestiti pa to lijepo učiniti pedantno pa obaviti namaz a da mu Allah neće oprostiti od tog trenutka do sljedećeg namaza sve što počini od grijeha. Ovaj hadis je vrlo, vrlo sličan onom prethodnom s tim što se ograničava od namaza do namaza. Čovjek učini nekih stvari koji su grijesi. Rasulullah to u hadisu koji nam bilježe Buharija i Muslim kaže أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ ahadikum أَحَدِكُمْ a minhu minhu خَمْسَ مَرَّاتٍ hal yabqa min kaže Rasulullah plemenitima sahabima, zamislite da imate pored kuće rijeku, a to je pogotovo Arapima za to oni kod nas dođu u Bosnu pa kaže joj ovo je džene. Kaže Rasulullah njima, zamislite da imate rijeku, pa kaže svaki dan se kupate u njoj pet puta. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hel min daranihi šej, hoće ostati od prljaštine nešto? kaže la Kaže, fedalike metelu salavat hams, jemhu Allahu bihinnel hataja. To je primjer pet dnevnih namaza. Allah njima potiri šta potiri grije. Ovo je vrlo bitno. Mi svi imamo takozvani trenutke nemara, gaflet. Da bi čovjek ostao budan. Eti mi salate li dikri. Obaviš nama zašto? Da bi samog sebe liječio od nemara. Jer vi vićeš. zauzmete posao, zauzmete, zove šef, zove poslodavac, zove dekan, zove kolega, sve te zauzmi. I dođeš trenutak, vidiš da, si, da je tvoje srce obuzeo nema. Namaz je ta koji nam pomaže da ostanemo bud. Međutim, poruka ovog hadisa je vezana za vaš dolazak ovdje. Ovaj prvi dio. Kaže, hoćete li da vam prenesem hadis Božijeg poslanika, sallallahu alaihi sallam, da nije jednog ajeta, ja vam ne bi, kaže, taj, ne bi vam taj hadis prenio. I ovo je, ovo je karakteristika velikih ljudi. Oni se uvijek preispituju. Svako veliki se preispituje. A neuspješni, znate šta, sebi daju opravdanje. Pa i drugi Šta ja kradim, ja namještam, ja svoju rodbinu zapoždam, pa i drugi. Dobro, našumijem dan, ti kažeš i drugi. će to tebe osloboditi od odgovornosti? Neće. Kaže gospodar وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَ Svako će individualno pred Allah odgovarati za djelo. To što su drugi radili. Naravno, oni mogu imati kaznu ako su uveli to kao praksu. Pa je uveo, ne znam, zapošljavanje po privilegijama, a ne zapošljavanje po kvalifikacijama. On je to uveo u toj firmi. Ima najveći gri, ali nije meni oslobodio. Ne mogu ja tako gledati stvar karakteristika velikana je da sebe preispituje. Kaže on, ne bi vam govorio da nije jednog ajta. Šta hoće reći? ne znam hoću li biti iskren dok vam budem taj hadis govorio. Pa me strah. kaže da nije ovo dajte, ja vam ja prešutim. Danas, jedan od problema svi u nas, bez razlike ko smo i šta smo, muslimani, muslimanke, manje učeni ili više učeni, jeste, braćo i sestre, što smo mi i naše ponašanje najveća perda ljudima da dođu na namaz najveća perda ljudima da iskreno se okrenu vjeri. Zašto? Jer u meni i u tebi pronalazi opravdanje za svoj nemar. Šetan mu tako napada. Ja danas u prodanci, mladić, baš onako vidiš da je, da je čest bratica duža malo. Kažem ona što prodaje, ja znam kako te žene rade. Vrlo im je teško, mala plaća. U najmanju ruku kad je pitaš kako si, njoj srce ko garaža, ovaj me barem pita kako sam. Kaže imate li pola marke, on ni pet ni šest pola marke. Pa čovječe kad sebi označio, stavio bijel kapicu. Da znaju da si musliman. Vidite, ulaziš u džamiju, izlaziš iz džamije. To ti je veća odgo Ti si čovječe svaki put. Onaj koji nosiš emanet, povjerenje Resulullah. Sallallahu alaihi Zašto ovo? Ka on se pri, Hazreti Osman se prispituje. Da li da im kažem, da im ne kažem. Onda se sjeti kuranskog ajta. Ko je kuranskog ajta? Inna ladina yaktumuna ma enzalallahu. Ma enzelna nad bejinat. Oni, kaže, koji skrivaju, kaže gospodar, prijeti. Oni koji skrivaju ono što je Allah objavio od jasnih dokaza. Hadis je jasan dokaz. I zbog toga ajta, kaže, ja ću njima prenijeti. Ovo je, ovo je vrlo bitna stvar. Prva stvar, raditi na sebi u smislu da bilo šta da kažem nije, nije iskren, braćo i sestre koji govori istinu. Iskren je onaj čije stanje potvrđuje njegova djela i obrnuto djela potvrđuju stanje. Znači njegova djela, ja govorim treba na namaz, ako ja ne klanjam, onda nisam iskren u djelu. Nisam ja slagao kad sam rekao treba na namaz, jer sam rekao neistinu. A kad sam rekao trebamo jedni druge pomagati, trebamo da naše džamije budu mjesta gdje ćemo Kur'an učiti, gdje ćemo se učiti hadisu Rasulullah, gdje ćemo se odgajati, a u isto vrijeme odem u drugom pravcu. Šta sam uradio? Sam bio iskren ili nisam, a ništa nisam slagao. Ali sam neiskren. Jer nisam ništa učinio da ostvarim ono što kažem da treba. To isto ko čovjek, kažu mu imaš njivu, trebao biš kopat bunar. I čovjek stvarno kupi jašo, kupi i počne kopati, iskopo 3 metra, 4 metra, 5 metara, 6 metara, došao do malo vode. I drugom isto rekli, trebao bi skopat bunar. I on počeo 25 senata, vidio da je zemlja tvrda i ostavio. Jel razumijete? preispitiva sebe je prvi uslov. Uvijek pre, plementi ashabi su sebe je preispitivali prije svakog djela. Dok čini je djelo i nakon djela. Je li to iskreno učini? Ovaj aj koji je Hazreti Osman radijallahu anhu uzeo kao osnov je vrlo bitan. Mi ne smijemo sakriti. Mi ne smijemo sakriti. Može biti često čovjek, ne znam da li se to vama dešava, prođe pored mezare oni koji su preselili mimo imana. Preselili na drugoj vjeri. Mimo vjeri u jednog Boga. Ima ljudi koji znaju tada imati i neke zaista neprimjerene komentare. Ja razmišljam, ja povi su ljudi u zadnjih desetak godina preseli. Ima li neko pravo njihovo kod meni? Dobro, da ne kažem kod meni. Ima li neko njihovo pravo kod zajednice koju ja pripadam, zajednice muslimana i musliman? Jesmo smo mi trebali nešto njima pojasniti. I se ne do ovaj kuranski aj. Zaista oni koji sakrivaju ono što Allah od jasnijeg, nema jasnijeg dokaza od Kur'ana. Dobro, popularizacija Kur'ana, da kažemo ljudima šta je Kur'an. Koliko ste emisija slušali gdje se govori o Kur'anu? Koliko ste gledali na televiziji, jel? Ja stvarno pred mezare, kad god prođem, ne muslima, kad prođem pred muslimanskog mezare po sunnetu Resulullah sallallahu alaihi sallam. es Assalamu alaikum ja dara mu'minin. Salam. Vam stanovnici kuća vjere, to su vjerničke kuće, bez obzira što je to kabur, to je sad njegova kuća. Entumu wa inna inša Allahu bikum lahiqun. Vi ste prije nas preselili, mi ćemo za vama doći. Svaki put podsjetiš sebi da još malo pa ćeš i tamo. Preispitivan. I druga stvar znam, pazite, Hazreti Osman ne bi mogao prenijeti. Ne bi mogao prenijeti da nije, da nije učio. Ja vas zaista molim, ove dvije stvari neka budu glavne poruke za večeras. Prvo, molim vas, preispitujte sebi. U trenutku, danas ljudi, imate puno grijeha koje ljudi čine i slabost. Ja ih razumijem. Ne do Bog čovjek učini ovaj ili onaj grijeh i slabost. Danas mi ulazimo, braćo i sestre, u jednu opasnu fazu, a ona se zove grijesi iz obijesti. Pazi, banalan primjer. Grijeh iz slabosti, čovjek bio slab na nešto pa učinio. Grijeh iz obijesti. Pazite, imate one ogledala na raskrsnicama, jel? pomaže ti da se uključiš u saobraća. I on dođe i razbije to. Je to grijeh iz slabosti ili iz obijesti? Grijeh iz obijesti. Mi ulazimo, e, obijest dolazi kada nema preispitiva. U trenutku kada čovjek prestane preispitivati svoje postupke, onda će samome sebi najbolji advokat biti. Hiljadu će sebi, pazite, mi se posvađamo sa nekim, dođemo u konflikt. Hiljadu razloga nađemo zašto nećemo sa njim pričati. Hiljadu a za svoj postupak u isto vrijeme nađeš hiljadu opravdanja. Nemojte dozvoliti. Nemojte dozvoliti da ove dvije stvari ne budu karakteristika vjernika. Uvijek se sjeti Hazreti Osman. Prvo ide postupak, onda pojašnjenje. Sjeti se da ona je ko sakriva ono što je Allah. Ja, ja ne znam, svako mezar je nemuslimansko kad prođem, ja kontam gospodaru dragi, evo svježe ukopani ljudi. Nismo mi imali neko obavezu prema u najmanju ruku kolektivnu obavezu, pa je na meni, ne znam, 0,0001% odgovornost, na tebi 0,0001%. Kako, se, kako sutra izaći pred gospodara? Mi nismo rekli, ima objava posljednja, zove se Kur'an. smo im rekli, ima sunnet Muhammeda sallallahu Ima Božji poslanik, evo haj, haj zaviri malo njegov život, pa vidi. Vidi kakav je bio. Pa ako misliš srce se ne smiri i razum, pa nemoj, to je pitanje uvjerenja, ne može niko nikoga uvjeruti. Jesmo mi to uradili ili nismo uradili? Ovo da vam ne govorim, pored koliko mezarja smo muslimanski prošli, samo pomisliš koliko je mojih tvojih prijatelja i poznanika tu ukupano, nikad nisu klanjali. I onda kažeš, od namaza imaju samo dženazu. Bože sačuva. Umjesto da pridobiješ ljude, ti kažeš on ima od namaza dženazu i tu kaže onu koju mi njemu klanjamo. Čuvajte se toga. Allah dragi će mene i tebe pit, jesi joj rekao da treba klan, bez obzira 55. ili 60. godini, pa reci joj priđe joj, ja bih volila Boga samo probaj, probaj, probaj pet dana, pa ako se ne svidi ostat jesmo li uradili ono što je do nas? Jesmo li uradili ono što je, što je moja i tvoja obaveza? Naravno, lahko je govoriti, lahko je govoriti kad imate ovakvu, ovakve insane pred sobom. Nažalost, većina ljudi ne interesuje ovo. Ovaj, ovaj tabački mešćid nas treba odgajati. Kada izađem na ova vrata, ja sam onaj koji nosi emanet Resulullah. Ja ga moram nositi onako kako ga je Resulullah nosi. Resulullah je znao, prolazi dženaza. Dženaza nemuslimana jevreja. Resulullah ustane na noga. Pa kažu mu Boži poslanić, on je jevrej, nemusliman. Pa kaže, zar nije ljudsko biće? Ja sam ustao iz poštovanja prema Božijem stvorenju, ne prema njegovoj odrednici koja je vjerska, koja je pogrešna. Ja molim zaista gospodara da nas počasti da ove stvari navakat razumijem i da radimo onoliko koliko možemo da se te stvari promijene. Dvije stvari prije nego što završimo dobro, Prva je da ako Bog da od sljedećeg puta s obzirom da se sad pomjera iza jacije namaza ćemo ako Bog da imate halku. Prije, prije jacije namaza će biti fik ono desetak, 15 minuta uzmemo neka pitanja koja su tako interesantna idemo redom ako Bog da da to prođemo. Druga stvar je vezana za školu, odnosno tačnije mi smo tu, kako smo, druženje sa Kur'anom. Imate na stranci tabački.com svi oni koji žele. Mi želimo da skinemo emanet. Ima alhamdulillah 3-4 insana koji su hafiz ili koji završavaju hifz zajedno sa mnom ovdje i za muškarci i za žene. Biće oglas, možete se prijaviti slobodno. Da se družimo sa Kur'anom, da produbljujemo svoje znanje i svoje vještine učenja Kur'ana i sufar, ako ne zna sufaru, pronaći ćemo da, da uči sufar. Zašto? 10-15 ljudi me je pitalo, i muškaraca i žena kad će biti. Znači na tabački.com imate prijavni obrazac, možete se prijaviti. E, mladići i djevojke koji se bave time će vas kontaktirati ako Bog i mi da počnemo s tim Ovo je malo mjesto. Ali nek, se družimo s Kur'anom. Evo, alhamdulillah, družili smo se sa hadisom Rasulullah koliko već, 3-4 godine, te malo u crvoj džami, malo ovdje. Znači da imam jednom heftično da učim Kur'an. Šta, šta fali da dođem sa hipu dvije da proučim? da vidim da popravim neke stvari, ako već učim Kur'an. Vrlo bi uputno bilo kogod želi da se prijavi na to. Onaj, alhamdulillah, Allah dragi nas je počastio, imamo dovoljno kapaciteta i onaj, ja ću biti svaki put kad mogu da budem onako kako sam na halki hadisa, bit ću na halki, halki onaj Kur'ana, međutim, ja, ja volio da stvari funkcioniraju. Ne valja, evo na, naš ona Jasmin Efendi je proučio vama Muhammedun Nila Rasul Božiji poslanik pa nam ga je Allah dao jedan vremenski period juza. Ne smiju stvari stati na ljudima, moramo praviti sistem. Ako nema mene, ima neko drugi, alhamdulillah, to nastavlja. Sutra preselio insan, ima neko drugi, to se nastavlja. Vrlo je bitno da stvari ne počivaju na čemu na jednom insanu. A to možemo samo ako počnemo ako Bog da, da se družimo sa časnim Kur'anom. Svi će imati priliku da ćemo više termina da kom je god odgovara. meni kad Ahbab kaže, izvinite, čitav dan je radio, skinuo je sa sebe možda uniformu i dotrčao ovdje. On je meni počastio više nego da mi ne znam šta dao dunjalka. On je došao da sluša hadisa Rasulullaha ovdje. A čitav dan radi. Naravno, dunjaluk je takav, zauzima ljude tako da i oni koji su odsutni imaju opravdanja kod Dobro, i još jedna stvar, imamo ovaj istikfar, oni koji su dobili, dobili su, koji nisu, mi ćemo im dati sljedeći put. Ovo je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. Ja ne mogu, uvodim ga u svoju praksu, alhamdulillah, već, već, da, odavno. Žao bi mi bilo da ga ne podijelim sa vam. Resulullah s.a.v. kaže, ko prouči ovaj istikfar, ovu formu, da Allaha zamoliš za oprost, pa taj dan presali ući će u džennet. Ako to najveće prouči, pa presali tu noć ući će u džennet. Čusto vjerujući u to. Samo da vam rastavim ako Bog da, da, da prijevod. Allahumma enta rabbi. Gospodar, Allahu moj, ti si moj gospodar. Prva stvar, kom je sam ja to podrijeđen? Nema drugoga Boga sem tebe. La ilaha illa ent. te wa ana abduk. Najljepše rečence koje možeš reći ovo su. Ti si mene, ja bi stvorio, ja sam tvoj rob ala ahdike wa Gospodaru moj, ja zavjet tebi i naredbe koje si mi ti dao, poštujem koliko god mogu. A'udhu bike min sharri ma sanat, molim tebe, jer šta nas zadesi od loših, od loših stvari, to je zbog griha Molim tebe da me zaštitiš od zla kojeg ja svojim djelima navučem na sebi. Ebu leke bi ni'metike aleje, tebi gospodaru priznajem, priznajem blagodat koje si mi dao. Ovo je na, priznati dar onome koje je darovao. To je suština vjerovanja. Fagfirli wa abu priznajem i priznajem svoj grijeh fagfirli fe la jagfiru dhunube illa oprosti mi gospodaru jer zaista niko osim tebi neće grijeh oprostiti. Mi ćemo sada dva, tri puta prije dove proučiti ovo na arapskom za one koji hoće da čuju pa ćemo zajedno izvati ima, ima li neko da nije dobio ovo? Ko nije dobio? Da vidim koliko vas ima 1, 2, 3, 4 pa još ćemo sto napraviti pa ćemo ako Bog da Jer je sto bilo znači da vas ima ovdje otprilike možda jedno još 50 ćemo napraviti. Ako Bog da pa donije sljedeći put dobit ćete svi ako Bog. Bujrum. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هم пробовать في زينا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ako Bog da stavit ćemo ovo i na stranicu tabačkog, zamolče Havza odlazi za da snimi na radiju bir i da stavi onima koji žele da slušaju malo i svaki put ako Bog da prije halke ćemo ovu, ovu dovučiti da na, dok nam ne postane sastavni dio ako Bog da svakog našeg dana. Euzu billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sejidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš sačuvaj nas džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodar naš sačuvaj nas neznanja. Gospodaru naš sačuvaj nas oholost. Gospodaru naš sačuvaj nas ljenost. Gospodaru naš ti si naš gospodar, nema drugog Boga osim tebi. Stvorio si nas i mi smo robovi tvoji. Gospodaru tvojih naredbi se držimo onoliko koliko god budemo mogli. Gospodaru zaštiti nas od zla naših loših dijela tebi sve blagodati priznajemo i molimo te da nam grijehe oprostiš. Gospodaru naš pomozi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam našim rukama. Gospodaru naš pomozi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam našim jezicima. Gospodaru naš pomozi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam našim imecima i naporima. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu tvoga miljenika Muhammeda. Gospodaru, onako kako si nas okupio da čitamo njegove hadise, počasti nas da te iste hadise slušamo od njega. Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama koji su živi i onima koji su preselili. Počasti nas da ničiji hak ne bude na našim vratu. Subhane robike rabbil izzati amma isfun wa salamun ala musaruru alhamdulillahi rabbil alamin al fatih.